Kad trči, trči po cesti trčuljak i ludi, mali, smiješni patuljak. Na cesti kad vidiš, čudni smo tuljak, na grani nad cestom da visi mi suljak. Hej, pazi! Kad trči, trči po cesti trčuljak i ludi, mali, smiješni patuljak. Na cesti kad vidiš, čudni smo tuljak, na grani nad cestom da visi mi suljak. Hej! To znak, da čist nije zrak, da čist nije zrak sprema, sigurnosti nema Pokažeš vrlinu i smanjiš brzinu Kako to voziš? To nek je znak Da čist nije zrak To je znak Da čist nije zrak Razmisliš odmah što se tu zbiva Pokažeš vrlinu I smanjiš brzinu To nek je znak Da prestaneš cvrčati Veliki znak. Igrati se na cesti, trčati. Teraz misliš odmah, što se tu zbiva? Što se iza svega u prometu skriva? To veliki znak.